บุ๊กทู สิบเจ็ด ჩვიდმეტი 17 รอบบ้าน სახლში სახლში บ้านของเราอยู่ที่นี่ აქ არის ჩვენი სახლი აქ არის ჩვენი სახლი หลังคาอยู่ข้างบน ზემოთ სახურავია ზემოთ სახურავია ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง ქვემოთ სარდაფია ქვემოთ სარდაფია มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน სახლის უკან ბაღია სახლის უკან ბაღია ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน სახლის წინ არის ქუჩა სახლის წინ არ არის ქუჩა มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน სახლის გვერდზე ხეებია სახლის გვერდზე ხეებია อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่อักเชมิบินาอักเชมิบินาห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่อักอาริสซัมซาเรูโลดาอาบาซานาอักอาริสซัมซาเรูโลดาอาบาซานาห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ იქ არის მისაღები და საძინებელი ოთახი იქ არის მისაღები და საძინებელი ოთახი ประตูบ้านปิด სახლის კარი დაკეტილია სახლის კარი დაკეტილია แต่หน้าต่างเปิด მაგრამ ფანჯრები ღიაა მაგრამ ფანჯრები ღიაა วันนี้อากาศร้อน დღეს ცხელა დღეს ცხელა เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น ჩვენ სასტუმრო ოთახში მივდივართ ჩვენ სასტუმრო ოთახში მივდივართ มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น იქ არის დივანი და სავარძელი იქ არის დივანი და სავარძელი เชิญนั่งค่ะ დაბრძანდით დაბრძანდით คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น იქ ჩემი კომპიუტერი დგას იქ ჩემი კომპიუტერი დგას สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น იქ ჩემი სტერეო მოწყობილობა დგას იქ ჩემი სტერეო მოწყობილობა დგას ชุดทีวีเป็นของใหม่ ტელევიზორი სულ ახალია ტელევიზორი სულ ახალია